і колькі зноў гаварылі. Можа, і не рада была барановичиха лёсу сваёй дачкі ад гэтых гаворак. А можа, яшчэ больш гордай стала за сваю дачку. Ніхто пра гэта не ведаў, бо барановичиха цяпер, як ніколі раней старалася не ўмешвацца ні ў якія гаворкі. Яна адно слухала, як даходзілі яны да яе, чула, як пілуюць яны матчына сэрца. І яна пытала ў меншага сына: « Ну, Дык што ж Ганна казала? Казала, што можа падвесну, калі Андрей паедзе здаваць свой дыплём і рыхтавацца далей вучыцца, дык Ганна можа да восені прыедзе дадому, а можа і не. Яна і сама добра не ведае. А як жа хаця жывуць яны? Добра? Ці хаця ж глядзіць ён ганны? Ты здаецца добра ўсё, я ж у іх там два дні быў. Нічога дрэннага не заўважыў у іх. На чортавы мама слухаеце гэтых плётак. Я не слухаю, сынок, Але матері наму сэрцу ўсё здаецца, Мацеры на сэрца баліць. Баліць, дзе трэба, дзе і не трэба. Ты, сынок, калі сам будзеш некалі мець дзеці, толькі тады пазнаеш. І нашто бо яму яшчэ больш вучыцца. От бо маладыя гэтыя цяперашнія, вывучыўся, Дык няхай бы жыў, Дык отбо не. яшчэ мало, А яшчэ каб больш. І што яны там навучацца ўжо? Што там уже за навука гэтакая? Няхай бы ты сынок угаварыў там як яго, каб ён не вучыўся больш. Няўжо ён не можа пражыць з гэтае свае навукі. Ён жа служыць, Улетку мераючы зямлю таксама недарэмна гэта рабіць будзе. Няўжо яму на гэта сышло, што от, канешне, больш яшчэ вучыцца. Ой, гэта ў яго няйначай у галаве закруціла. Або можа зводзіць гэта хто яго. Ганна ж яму не растлумачыць, і наш спакойная гэтакая, Ён можа што калі і скажа на яе, дык я наш назад не адкажа. Не думайте, мама, што ў іх так можа быць, як у вас. Адзін на аднаго нічога не будуць гаварыць. Калі што якое не так, дык па-таварыску пагавораць і дагаворацца, да чаго ім трэба. Это сынок адно здаецца гэтак а жывучы, Дык яно потом усяго бывае. Бачыла я і гэтых панаватых, як яны жывуць. Ну чаго вы, мама, гэта кубілі ў галаву сабе нешта, самі сабе страху нагналі і ўсё думаеце, ліха ведае пра што. Калі бо языкамі чэшуць вельмі. Як гэта ўсё дазнаюцца? Да ты аднул в сваёй жа хаце сказаў, што на весну можа Ганна прыедзе дадому, калі ён вучыцца ці давучвацца там паедзе, а тут ліха ведае, што ўжо гаварыць пачалі. Гавораць і гавораць, што гавораць, што гэта Андрей зусім ганну кінуць хоча, што гэта адно адгаворка, што давучвацца яму трэба ехаць. Каб кажуць, трэба было ехаць давучвацца, дык мог бы і жонку з сабою ўзяць або пакінуць там на кватэры. Не. Мусіць, гэта кажуць, з усім ён з ёю расквітацца хоча. Ой, мала што плятуць языкоў не папрывязваеш. А як гэта мне слухаць? Вам, мама, і слухаць не трэба. А калі все гэта праўда, не можа гэтага быць. Анна вясёлая, здаровая, так бы яна інакшаю была б, каб гэта ўсё праўда. Каб жа ўсё добра было. Ну кіньце вы. Юлік Баранович пачаў злаваць. От гэтак заўсёды, выдумай якую-небудзь злы беду або ты маж млее бабская голова дурная что это за інтэрас яму браць жонку на месяц что гэта Ха, да яшчэ і бацькоў ашукваць не мог бы ён дзе ў горадзе сабе знайсці каб ужо на тое пайшло ў яго а гэта як мае быць чалавек сталы ты пакінь енчыць что ты ты гэтых бабскіх плётак слухаеш на чорта гэта мне каб была ў хаце гэтая работа сціхне ты Да і не ўспамінай больш чорт ведае чаго Пасля гэтага барановичиха подумала што і сапраўды нічога не здарылася гэтакага што б магло наводзіць на сумныя думкі абганнем і адно калі-нікалі ўздыхала. Каб хаця ж усё добра там у іх было. І паволі рабіла сваю хатнюю работу заспакоеная і маўклівая. Гаворкі ж тыдняў два не сціхалі. Сабастыяніха некалькі разоў гаварыла пад калодзезем у баранавічавае ганны мае выродныя не лады з гэтым каморнікам хлопец іх не ездзіў туды дык гаварыў што нават Ганна гатова неўзабаве да бацькі прыехаць бо каморнік вучыцца збіраецца ехаць надоўга за граніцу некуды паедзе Ха, а ў гэтых жа гарадскіх гэтак калі куды выязджае то дык жонку пакідае ўсё як бы да часу от табе яна і пайшла замуж вельмі зайздросцілі ўсе што вучаны разумны далікатны ай что там ужо за золата пасля гаворкі гэтыя пачалі заціхаць але адзін раз калі пралі у вашыновічавых вечарам то гаворка зацягнулася за поўнач. Кажуць, што вельмі кватэра ў Ганны добрая. Ну пэўна, што абы ў якой кватэры каморнік жыць не будзе. Ды чаму не будзе? Гэта як да чалавека. Ну пэўна, што але хлопец іхні барановичаў гаварыў, што вельмі ж там ужо ўсё ў іх дасканальна. А от Юлька Сымонова таксама заходзіла да іх, як на суд ездзіла, ды гаварыла, што нічога так бы вельмі гэтакага і няма голыя кажа сцены. Адно кажа, канапка стаіць і дыван перад ёю пасланым. Ну гэта то ўжо вядома па-панску, але ж акром гэтага нічога больше няма столік один нават ложка кажа няма ну подлога новая у хаце вокны памаляваны чыстенька ўсё мусіць это одно гаворка была что ён шмат зарабляе а что ж табе здаецца это ж усё трэба с копейки ён же свайго хлеба не нажаў не намалаціў то а ў горадзе ўсё купіць трэба. Ну а як паедзе, як той барановічаў хлопец сказаў, здаваць нейкую дыплёму. Дык ці ён лішне набярэцца, пакуль жа ў новым месцы ды яшчэ вялікім асталявацца. Не, э, мае сястрыцы не кажыце. Каб хацеў ён з ёю жыць, дык не адпраўляў бы яе да бацькі лепш горш было б, але потом узяў бы з сабою, каб на добры лад не кажыце мае родныя. А я чула, што это прыедзены на трохі, пакуль ён там знойдзе кватэру і асталюецца як мае быць, тады забярэ яе. Ну, а пакуль яна будзе ў бацькі, дык колькі магчыма, дык памагаць ме ёй присылать будзе ёй грошы ну много не прышлі а так колькі будзе выходзіцца ў яго колькі выходзіцца что это ты гаворыш каб ён добры быў дык так прысылаў бы неколькі выходзіцца пакінуў бы сабе колькі выходзіцца бо гэта ж самае юлька гаварыла что ганна ўжо загрубела ха якое дзіва что загрубела меленькіе мае яны яшчэ злетку зналіся не а і не можа быць Ганна а что цяперашнія маладыя не за грэх гэта ў іх не лічыцца не за сорам а хто яго ведае что от усё ну пэўна что казала юлька что і твар нават ганны поблажэў не потом ён яе не павінен пакінуць это ж одно подумать ды гэтакая ж дзяўчына это нам так здаецца а яму можа зусім іначай здаецца всякий по-свойму по, по праўде а не мае родныя гэтакае дзяўчыны адно пашукаць. Сам вышыновіч злез з печы, пайшоў мыцельнік, выпіў кварту вады. Пасля выйшаў на двор і, вярнуўшыся, пачаў гаварыць: « Каморнік, Тым часове Бог яго святы ведае. Мы нічога не можам гаварыць, бо мы сказаць нічога не можам і ведаць, як яны там жывуць, што ў іх там тымчасове робіцца, это ім вядома лепш як нам. Так што мы тут лішне гаварыць, хто яго добра кажа ведае, можа і не можам. Няхай сабе тымчасове жывуць, як ім найлепей. Я одно, что могу тут у гэтым можна сказать дзеля сказать тое, что хто яго ведае, что яно мо можа ну тут быть. Часам можа быть, что ці то суджана гэта ці что? Але человеку совсім іншае пачне здавацца, як раней здавалася. Раней здаецца добра, пасля іначай это тымчасове можа быть это каморнік яе можа і не кіне хто вам казаў гэта что канешне ён яе кіне ага але жывучы яно ўсё можа быть а ўрэшце тымчасове чорт яго тут ведае а Юлік вельмі ж хваліўся. Э, ну, ну, ну не то, што хваліўся, але вельмі ж носу гору задзіраў. Няхай сабе як хоча, мы да гэтага нічога мець не павінны. На ну, чорта гэта каму ўмешвацца ў гэты тымчасове інтэрас? Не маё гэта можна сказаць дзела і не хачу тут я гэтых плётак бо гэта чалавеку жаднае карысці не дае і даць не можа. Да чаго ж гэтая ўся гаворка? Жонка не сцярпела. Людзі ж мусіць ведаюць, калі гавораць. Людзі ж усё каб як найлепей. Ах, гэтыя твае людзі. Нічога тымчасове гэтыя людзі не вартыя. Я раз назаўсёды кажу, На чорта мне ўся гэтая работа. На чорта яна тымчасове мне. Я жыў і жыць буду без ніякае гэтае тымчасове гэтае. Я такі чалавек. Гэтыя бабскія гаворкі заўсёды праз бок добра кажа: Вомегам вылазяць от што. Пачухаў жывот, зноў палез на печ.